Se vi iam demandis vin, kial modernae telefonoe, autoe, cae ec lav machinoe dependas de tiel fragila proviso ceno, valoras coni unu nomon, Asomolo. Tiu Nederlanda firmao ne fabricas post telefonoin, cae ne vercas programoin. Gi construas machinoin, kiwi obligas al aliae fabrici la plei alt nivelain microcircuitoin. Kai en la interesa parto, en unu tre grava campo, ci estas prescau sola por compreni la rolon de Asomolo, imagu integran circuiton kiel urbon, kie stratoi estas pli maldicae ol io ain, kion nia oculo povas vidi. Oni devas presi tiuin etain strukturoin sur silizian platon, tavolon post tavolo. Tion faras litografio, lumo, maskoi, cae precisegai opticae sistemoi, kiui desegnas la shablonoin. Asomolo farigis fama pro extrem ultraviola litografio, ofte nomata EUV. Gi usas tre etan ondolongon, kiu helpas desegni pli etain detaloin, kai tiel produkti pli potenzain, pli efficain itsoin. Sed EUV ne estas nur sprita invento, ci estas maratono de ingenier arto. Vacu chambroi, specialae speguloi, tre pura medio cae lum sistemo ciu devas esti stabila dum sen industria productado. Tial tiae masinoi estas rarae, tre multe costae, cae besonas longan tempon por fabricado cae instalado. Ciam unu firmao tenas tiel unican capablon, la tuta mondo rimarcas, ec se malmultae homoi iam vidis cian emblemon. Ca ien cie tecnico rencontas politicon, char la plei alt nivelae itsoe gravas por economio, kai anca por militai applicoi, Registaroi tractas litografion kiel strategian aferon. Tum la lasta exporta exportae controloi farigis cefa temo. Usono forte premas por limigi aliron al plei modernae fabric technologioi, kai Nederlando devas decidi kiel equilibrigi commerzon, alianzoin kai propran suverenetson. Resulte, vendoi de la plei progresintai sistemoi al Cineo, estas tre limigitai, kai ankau kel kai malpli progressin tai iloi postulas per tio creas strechan situacion por civi flancoi por occidenta landoi la celo estas mal rapidigi milita in auspiona capabloin dependas de pint nivela electronico por cinio la limigoi instigas grandegan investadon por atingi la technologion per propria rimedoi a por cerpi maximuman avantagion el pli malnova masinoi. machinoi por molo mem estas delicata danzo. Ci devas sekvi la legioin, protecti sian comerzon, cae samtempe vivi cun la facto che ci farigis mond politica simbolo. Ciam ni audas pri itso criso, ofte temas pri fabricoi en Taiwano, au pri postulo e telefonoi. Sed malantau cio staras ancau demando pri botel coloi cae stopigioi. Se la mondo dependas de quelcae fabricantoi, cae tiu i fabricanto e dependas de kelkai tre speciali machinoi. Tiam eta shangio en reguloi, rilatoi au proviso, povas disvastigi tra la tuta economio. Asomolo montras al ni iom presca poesian. Foie la ple granda potenzo ne estas brila producto en vendea vitrino, sed presca un ilo en pura chambro. Cae en epoco, ciam politico ciam plieniras la technican mondon, Tiu ilo farigas ne nur maschino, sed ancau demando pri la estontezzo.